funtsezkoak dira diru laguntza horiek, eh? kasik 2 milioi eurokoak, horiek dira eh, aspaldian epek eh, Eusko Jaularitzarekin batera fletxatu ditugun, eh, baitezpadakoak diren eragileak Euskararen berpiste plan estrategiko batean, sartzen direnak, eta hor ditugu Euskali jatiak, Sehaska, Ikasbi, Bigabai, Euskalaziak, AEK, Udaleku, ala, eragile frango, hortan sartu direnak eta lagunduak izanen direnak. Naiz eta badakigun, eragile gehienentzat, bat, zailago dela eta diru fondo hori ez dela aski ere. Hala, apililaren ogoita biko manifa hori, ebe hala, ez da kasualitatez erortzen ere bai, eh? Eh, da Euskal Gintzak eta Euskararen aldeko munduak main gainean pausatuko duen galdera nagusia, da, zer, zer egiten dugu, zer egina izanen den instituzioek nola erantzunen duten karrikak eranen duenari. Zenta karrikak eraiten duena gehitzen da, eh, jadanik eragileek eraiten dutenari.